Book 2 72 سون تو وهالفياس nødt til noget. ต้อง Vær nødt til. ผมต้องส่งจดหมาย Jeg er nødt til at sende brevet. ผมต้องจ่ายค่าโรงแรม Jeg er nødt til at betale hotellet. คุณต้องตื่นแต่เช้า Du er nødt til at stå tidligt op. คุณต้องทำงานมาก Du er nødt til at arbejde meget. คุณต้องตรงเวลา Du er nødt til at være punktlig. เขาต้องเติมน้ำมัน Han er nødt til at tanke op. เขาต้องซ่อมรถ Han er nødt til at reparere bilen. เขาต้องล้างรถ Han er nødt til at vaske bilen. เขาต้องซื้อของ Hun er nødt til at købe ind. เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Hun er nødt til at gøre rent i lejligheden. เธอต้องซักเสื้อผ้า Hun er nødt til at vaske tøj. เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ Vi er nødt til at gå i skole snart. เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ Vi er nødt til at gå på arbejde snart. เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ Vi er nødt til at gå til lægen snart. พวกคุณต้องรอรถเมย์ I er nødt til at vente på bussen. พวกคุณต้องรอรถไฟ I er nødt til at vente på toget. พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ I er nødt til at vente på taxaen.